Eh, eh, Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Tsumandoka saio junta tegun ohizko gue kronika laiak Charles Bidegen hitze zitzen eh, jinen zaiku. Artzaingua eta itxas mundian kausitzen zien motiko gazten ungikoa aipaldi batekin Jose Antonio Azpiazuk aldiz beti lioa dela eta emaztek lio hunekin ekoiztu mozkinek arrakastabazira aipatuko deiku eta eta Josu Martinezek satora ostokada hortan edo basauriko kartzelako ihes aldi horren antolaketa planak aipatuko teizku. Tximanoka! Has gitin! Mente luzegietan gue istoia kanpotiarek idatzi die. Zergatik ez dakit. Beste nazioetaz menderatuik izan gielakoz, istoia idazliak elitak batekoak zielakoz eta elita hoi, aizantzian sendizelakoz kanpoko jantio agintai hoien altzuan ez dakit. Dena dela, gue istoia izkribatu dienek beti eta beti eta beti basati bezara jakutsi gutie. Goe mintzaizia ginen basatiek gue hartian baizik ez gynukiala kumprenitzen, zikina ginela, debriak kosoatutako uzantzen barnen biziginela, ginela, lur juntako emaztiak sorgina pusuatiak ziela eta abar luze bat. Ildu juntan jeraikiz, aztertuik izan da ez, eh, zer gatik ote uskaldunak mendialdean bizi eta ez ordoki zabal emankorretan. Aipatu emu zabal hoietan, kanpotiara komentzien gehihen, judutar eta moruak bestiak beste. E realitate hortaz, kanpoko jakintzunen eksplikazionia simplia da jente hoikomen gubeno soziableaguak izan dia. Beste gisa zerraiteko, sibilizatiaguak. Alkar artian bizitzeko trebeago. trebeako. itzitik, beste behine, salbaziagoa ginen. Gue eta zikinkeiak ahalker zungarri zilakuan ez dutugun ahizan plaza zabaleta jakutsi. Mendizokoratietan, oihan beltzetan, denen begibistatik ihes eginez gue artean egon ginateke beraz. Emeki emeki, gue universitalaiak gue izateko manen bedakatzen edo aztertzen hasi dia jaleike, eta errealitate hau dela eta beste jakurketaik elkideikie. Kampotiarrak bizizien naba zabal hoietan hura uri omentzen Hura bizitzeko ezinbesteko elementua denaz gain, urtegi zien günehoietat hoietat gentia bildu zen eta ondoioz aizo eta herriak jaiki zien. Eta Euskalduna zertako mendialdian bat zen ote. Simple da, mendialdian uturiak leku hanitzetan sortzen dielakoz eta ondoioz estelakoz jenten artian bibilkatzeko beharrik sortzen. Hoi hola dela eta, etxiak han hebenka egintzien, eta ez hainbeste herriak. Horregatik eh, omen da Euskaldunen artian, etxia jentartiaren bizkarrezura, eta ez harreman sozialetako trebetarzun eskaz baten gatik. Hala, agian hoi ezakin beharra. Salvadoren eguna, urriaren amar eta amekan urepelen. Salvador, subikoa eta errezi logo larumbatarekin. Atxeko zazpiontan kalaka taldea urepeleko edizan. Igandea ekin. Goizeko behatziontan mendibilaldia, bilaldia. Amarrak eta mesa. Amekak eta lagudenetan, subikoa eta errezil buruzko emanaldi eta mai inguru amaikak eterditan Bizkaiko salatzaile dantza taldearen emanaldia plazan. Horen batean egikirula, biontan Baskari alaitua, iruak eterditan aurren txokoa biribil emanaldiarekin, eta iruak eterditan bertso saioa ametsak zailuz, Sebastian Lizaso, Juan Jose Izmendi Loidi Zaletxe, eta Jose Luis Gojo Txategi, Gaie Maile, Jose Mari Iriondo, bostak eterditan egomeria. Otorduak erreserbatzeko batzeko, deitu 06, ogoita lau, ogoita amairu, ogoita behatzi, latonoita amabostera. Salvadorrean eguna, urepelen, urriaren amak eta amaikan. Charles Bidegain, kisesit. Hitzezit, Charles, igan naste hoietan aipatu ginean eh, olhako hitz bat eh, etxekan deia bai. eta konzeption du fromaz delako zehoi, famatu hoi, mm. oaikuan eh, ber, ber, ber bai, mundi alat, zain mundi Erran diteke bortia itxasua bezalakoa dela, urrun, zabal, bazterira bekoa, Eta dola guti hemen entzuten ituen kostaldean, bazela aina itxasuntzean eta aina zen lomuzo gazte bat mutil lana iten zuena. Aina? Aina, ba. Erra bat aina, <laughs> frantzesez ere, hola mitzu da, onu, aina, eta bestalian ere bai. Eh? da, euskal izan bat? Ba, ez da, Euskaldunek erabilia behintzat. Enute eh, eh, eranai, aina izena den, eh? Erreteko sehi bezala, ez kontsita bezala, numait. Bai, bai, bai, Laura Susa, oito... Greziaren mutil gazte hoik itxasuntzietan berabitzen, barabilak uste. Ez datit. Aina hemen zueten dut, ebana, eh, jakin ere, delako olhan mendian, behaz, hori da untzi bat bezala, hor, eh, ere moan, eta hartzainan artean bat zela batzutan mutil gazte bat, eta beste bat zuen bere lana, arazna itia, zutaldia, mm. oiztu, eta riba. Eta, delako mutilat egin behar zona zen, joan eh, iturrirat, eta antik ura, olara, eta eh, berzuen. zuen. Eta lehen ere, etzen beti horberian, eh, zuten, eta... Eta, urat badu bertute badakiru mitologian ikusitan urat badula zerbait berezia eta anitzetan entzun dut siberuan, liburuetan adertzen da dendaletxeten ustez aipetzen du frantzesez eta eit eta nornaik entzun dut nit entzun dut leku anitzetan montorin bazen remontarriti bord eta eskoazan diat internetet eman du haren historioa entzuten alda izidari eskora ona ango izbatzunit istitut ezagutzen, eh, eta hasten da egen ez, uturri hua eh, eh, inobre urrun, ez biziti urrun. Enoak mazeko egin balin, inobre? Inobre da edo zan, talit, ba, anitz, ba, inobre lukera egiten dugu ban Eta beste bat izan noen, nola detzen da, bidera justegu zentaiarazin, bazen mugokade jauna, Dominika, Dominika hila da, aspagan, hatere, bazuen olaha anhaun hori Eta hatere kontatu zautan historioa. Eta zer zen, mutikoa joaten zelaik ur seka, bazuen zeu bat, balde bat, eta jiten zelaik, olan sartzen zelaik, erran behar zuen Dominus eta Elizabeth. Eta beste erreten zuten benedikamuz, Arantzu erantzutzia, arapustia hemen berzen. Eta dene kontatzen dautate, kasu, basuzu, nartzain bat, biziki, seberu, biziki, lagderia zuena, eta biti haien artian, mutikoa sartzen bali marzen, hori <laughs> egan ura hartzen, balde hori hartzen, eta rat, izurzen, hur hoi ez dut utzul hadi, ahit, eta jo mehzen berriz seka. Eta beti historioetan bazen bait, bidian erreten zuena, bo, hori dut egan behar, sartzen dominuz. Eta hori da, nik oprenitzen dut, iniziazio edo aprendizgoa bezala. Baina, anitzetan entzun dut, eta bitxi dena, manesaldian ez dut entzun hori. Eta hartzaingoa eba Bai, bai, bai, bai, bai. Abilua beste zehota baten txerka. Eta Orduan, edun batez aipatu bainoen hor uh, eh, bortan atean bazela alartze, hor xartze historio, hori hote zen edo ura beneditatua, baliatzen zuten, ez dati sobera zertan den. Rito bat, rito de passage, ah, Frances. Rito de passage erdem eitzuten, ezin da hobiti erran hor. Eh? Zergatit, eta siberuan zergatit, eta bestetan ez, Ez dakit, baina entzun dut anitzetan. Eta hoi zea e, eh, bestaldian den e, Nafar alde hoktan eta eh, hola, ez duk aski euskal? Heniz izan, jo ikusten da behaz latinez mintzo pixka bat, eh? <laughs> behiz iri <laughs> elizako eta mesako mintzatzeko manerak. Nola zen hori, uh, Dominus? Dominus, bizkun bazen eta Dominus, benerik Eta oso afea sei urra ah, ba, ba, ba. Eta denak erretan ez egiten, ale, berriz, joan, ahot. Oztatietan sartzeko egin eh, egeralukeko? Eh, bai, baina uste dut sartzen zilela izi, eh? Hor, deus eren <laughs> Ate berdin. Esker mila, Charles. Urriaren amekan, igandearekin... Toni bane garazin... Alternatiba, alternatiban egiska... Goizeko bederatziak eta erditik goiti egun osoan... Eriko etxeko plazan... Erizako karrikan... Eta merkatu estalian... Hauren sokoa, Zikanteak... Tailer desbertinak Laurarien merkatia Mutxikoak Baskairi alaitoa Lekuko tasunak Itzaldiak Klot Labat Susan George Noel Mamer Leire Txakartegi Michel Birroko Irikoen Xavier Zubialde Eta Abar La course au profit égal carnage Egun animazioak Eta konzertuak urririk Gerua taldea Kakiko mokeke taldea Batiz Dalleman Malik Arma Too much Green Dawa Eta Abar urriaren amekan, igandearekin, ongi etorri alternatiba garazira! Lauren txetxego egin juntan pausu bat egin behar dugula eta beti bezala behar du jala prestiz zerbait aholkunek artea oan Aholku ez ez, proposamen egitea. A ah, proposamen. Bai, eta ordin uh, eh, biak er eh, zaharen artean baduka haitu bi aker zaharen artian badiat jaitu. Uh, eh, bo, lehenaikin hasik honik? Eh, bat edo bizkaitar bat? Ah, bizkaitarra to. Bizkaitarra. Bai. Bon, bizkaitarra duk eh, Juan Carlos Perez. Bizkaitarra duk? Eta bai. Bai, nakia, kantatzen nahi delaik ez dike maiten. Bizkaitarra duk familia Galiziatik jinik. Eh, eta eh, ala Bilboaldian aldian eh, sortuk eta azik. familia galiziarazian razian horregatik susenezko azken diskan baduk uh, kantoe bat uh, Galizia rez no podo mas, horako zerbait. Voilà. Eta voilà. Eta zin uska ikasidik? Bai, segur Ba, ba. Bai. O, oh, egia da, eta itoitzek ikentzutila bere garaian proposamenak ez diska dizkaitxe handi eta ikbena baldintza bezala zaiz anglesez berziela kantatu eta itoitzekoek ez estatu ziela? Hoi ez dakit. Ez dakit? Hoi ez dakit, badia ba beti olako historioak. Uh, eh, entzunanean garaian um, guztuko haukantzila itoizen, uh, itoizek egiten ziana, mena nahi zen begiatu bakarrik kantaia, musikalariak baztertuz, Eh, eta eta eta uh, inglesez kantaraztia. Habe hoi horzen beste filtro bat eta ikiganik. Ba, eta ber proposamena ukantzian evaristok, berdin, hua bede izenian egitia diskak, eta eh, mena bastertuz uh, eh, musikalariak, eta evaristok sekulan ez diko nartu hori. Mm -hmm. Aldiz, lapoiak egin zian tratu bat elkar disketxeekin, unan beste sos emantzian elkar disketxeak uh, lapoiari irudiskan egiteko. Eta irudiska horik egin zuten. Donde se habla, los jubilaus, eta ez egite uh, eh, irugarrena zen. Ados, bon, berriz zitzu egiten ozin Jean eh, Carlos Perez eta. Vola, ordean, bakik entzunduk uh, itxasu hortan omen uh, urean atzamaiteko, bazela enpresa bat prest, ikerketan egiteko, eta bere ala pentsatu diat uh, Juan Carlos Perezen uh, kantoe bati. Zuin? Urearen bila badu kantoe bat, ordean mm -hmm. bate behur hurria ipatzen dienik, mena, ala, ordean lotura bere ala egin dut uh, eh, eh, ekin, eta ene behaitan ere ikusten dian, ere pute harinuk, lol berriz eh, plantatu speleologian, berdin han, uh, siluena siluen ikertzeko, eta berdin ere filon bat anatamaiteko. Osteran, ze hau izala, hola, koboiak erreka eh, bazteretan, hola, ahiaikin hurraikin ah, ganazte ah, eta... Ah. Bai, oi. Untsik uste nahi, txapel handi batekin, bai, hola han. Mena hor, eh, errekan egiten duzulaik bakarrik eh, pipitak atzamaiten tuk, bai. ez tuk filua atzamaiten, hola. Ah, eta hi filua tizi. <laughs> eta hori ala, bakarrik uriak sekulako febuia marxan azten dik, hola. Hora, errek nahi adik voilà. Eh, eta ordean, ba, lotura egiteko azken gertakari hori, espero du sekulan ez zela baimeneko kanen uh, eh, uh, bena... Bena, dena den, barin bada, Kalifornian izan zen bezala, la rue verlor delakoa voilà. kamboat, e, maitiak, euskal kultur Errakundearen izenian errandik, ados, bena, denek, eta prospektor horiek oek, berzela, euskal duntu, pikotxa lanin hasi beno lehen. Ados, eta hemen frantxo maitea beharre hor dugula, eh? eh? Eh? Segura? <laughs> Eh? Ua gabe ez dakit zertan uh, eh, lukek euska. Uh, eh, Ebo, nula du? Uh, bueno, bueno... Hale, <laughs> eta perrezeko guen? Hale, behitzunen dugu Juan Carlos Perrezen uh, urearen bilakantoia. batiri ere muartan Ion Daniel Miki Loren Miki Loren eta ni Urre, urre, urrearen bila Kamioiaren atze kaldean esita Atze kaldean esita Eta hartan beisbol zelai bat behio hierdo helduen artian Hende batan zen guri beira Gutaiko batek esan zuen Zertarako egon hemen, zertarako Onda mendiaren irina usian Irina usian Zertarako egon hemen bertarako urre biltzaile itxutuen izan Biltzaile itxutuen izan Zerua lurra gau arratxa Ezer ez dira ezer Urre biltzaiaren zan Ezer albaetik joan da guzti guztia Guzti guztia Horro ez da erretrato bat besteik Iraganik ez Urre biltzaiaren Iraganik ez Urre Jaunak gau bateko gauza bat Gau bateko gauza bat Deziua, deziua da Obsesio ase ez inezkua Etorkizunian bizinai Orainazteko gogoz Zertarako egonen ez zertarako onda mendiaren iri nausia iri nausia zertarako egon hemen zertarako urre bitzaie itxutu egizan bitzaie itxutu egizan Apos ah, batean ginen egunan lanean eman da Yo, Daniel, Miki, Loren, mikil horren etanik aurretik beste bestetan bezela bestetan bezela joan da eguna, utxik joan da ala ere gu kamioien atzekaldean pozik beste kaldean bozik Urre, urre, urrearen bila Alferrik edo urrearen atzetik guaz Urrearen atzetik guaz loren lagunak Ezaidazu ezer uste duzuen Alferrik alda aurrearen Atzetik ibili beharrau Zertarako egon hemen zertarako Onda mendiaren irina huzian Irina huzian Zertarako egon hemen zertarako Gure bitzaiei txutuen gizan Biltzaie itxutu egiza Ah, zertarako egon hemen, zertarako Onda mendiaren irinagozian Irinagozian Zertarako egon hemen, zertarako Urre biltzaie itxutu, txutu, txutu, txutu Jose Antonio Azpiazu lioaz. Jose Antonio Azpiazu nik uste dut hor eh, lioaren e, e, aipaldiaren, ez dakit, azken, azken hitzetat etortzen girela, e, astean nolako importantzia zuen eta emakumeen zat, emakumeen esku zela, emakumeen mundu bat zela, hortikan ba, dantza, kantu eta hainbat bertso eta gauza izan zirela eta ekonomian garantzia handia zuela. Eta diru hortikan eta etortzen zen, etekin ari bidez suposatzen dut, baina ze demontre egiten zen lioarekin. Bueno, lioarekin gaur egune, eh, orain dige, eh, hainbeste baserrietan, hainbeste etxetan, egon dire armariotan gordeta, lioakin egindako bai kamisak, bai prendak, bai toailak, bai oeganeko hoge gaineko gauzak eta baita ere eh, maindiriak adibidez, e, izanak agertzen dire. Eta asko gordeta juste eta pena ematen die botatzea. Penagarri izango litzateke hori ez gordetzea, baizik eta gordetzea merezi duelako tradizioaten testigu bezala direlako. Bueno, zer egizuten orduan maindiriak, esan dugu beta. Galtzak egizu justen, kamixak, jasteko, eh? Ta kamisa azpian badakigu len eh, zen jantzirik barruko beste jantzirik ezala eramaten, eh? Normalean hori. Gero e, baita ere Elizako Elizarako eribetzen dira erropak, aldarean gainerakoak. Abadearen albaak edo jantziak ere batzuten linua zeik zuten erregalo bezala. Gero e, Elizan eskaintzako e, ogia eta eskaintzen zen eta ogia azpian zegoen e, opari bezala linuaren arropa bat eramatzen zen e, Eta gero oso importantea, oso importantea, hildakoak, hildakoak estaltzeko erabiltzen zuten sudarioa. Sudarioa edo hilen gaineko arropa hori. da. Hor, gauzo oso bitxia agertzen da, amabosgarren mendeko, amabosgarren mendekoa, E, e, Bizkaie, Bizkaiko e, portu ondoko baten e, izara bat, olako izara bat agertzen da, orain dia, ia, urtekoa, eta horra agertzen da, hori oso aberatzena izango zela, gaur egun arte, ailatu delako, eta Bilboko Museoan dagoena. Eta hor, eskina batean, sudari hor, eskina batean agertzen dire, ba, e, kolore urdinez, o, ari urdinez jositako, itxasontziak amabosgarren mendeko itxasontzi oso politak agertzen dire. Horrek esan nahi du, horren jabea izango zela, merkatari bat, itxasontziakin, ba, lotuta dagoena. Orduan, beste arropa batzuk ere agertzen dire, erropa horiek eh, landuta duen eskinetan eta urdin orduan, eh, ez duten bakarrik eh, erabilgarri eta hori eramaten, baizik eta importantzia zeukan e, baita ere apaindurak, e, zelako apaindurak eramatzen juz eta bueno, erropak pila bat, eh, Eliza. Eta, zea, horrek eran eh, nahi du, eh, lio jatorizko fibra hori, etzela gelditzen bere kolore naturalean, baizik eta tintatzen zutela ere bai, heben, eskaldunek, emakumek. Bueno, behar bada, behar bada hori gaineko zer horik alkotoizkoa izango ziren. Kotoia ere biltzen zen, eh? algodoia ere biltzen zen. Eta hori lantzeko eta hobet hori iramatzen zuten. Osea, urdinezkoa eta gorrizkoak, gorrizko e, apaindura horiek, ja, nolabait ez, eh, mm, zera eh, tela edo oiala zen e, linuzkoa. Baina ero gainezko kotoizkoak izango ziren. Beraz, dakizunez ez zen tindatzen dioa? Ez, ez dakigu tindatzen zenik. Erropa normalean ez xuria, xuri, ilun xamarra baino xuria zen. E, nolabait krudo esaten gu gure artean, ba, linua, linua zen hori biltzen. Itxas belak, zertaz eginik zen etzen, etzen lioa? Bai, itxasbelak ebeira eh, ekartzen dituzten iparaldetik, olon aldetik, gu hemen olona esatzen zioten, eta eh, handik ekartzen dituzten... Eh, oh, Arroxela ondoan den zablu bai. dolon edo... Bai, bai, bai, horre, nolabait itxaso kulturakin lotuta dagoen toki batetik, eta hain zuzen ere, izena ere hemen olonak esatezioten, zioten, belauntziak, eh, ontzi belak, eh, nolabait eh, eh nolabait erabiltzeko eta eramet zituztenak, olonak eta hori gehienak erabiltzen dira, baino ez lino fin fin finekin, baizio pizka latzagin, Argia, ba hoe krudo edo pizkat eh, xuri ilun xamarrak olakoak ginein da. Orduan mila gauza eramate zituzten olakoak. Mm-hmm. Eta nolaz demontre aipatu duzu, hor eh, heben fabrikatzen zen buruko hori, Bai. Ameriketa arte, hori ze, zer, zuen hola haimestarrak asta izateko eta jara iristeko? Bueno, hori ja beste kontu bada, hemen eiken ziren gauzen artean, nola eh, eh, izarra zen produktua, importantean zen produktua, eta arrakastak egin zuena zeran, izena zuen behatila. Beatila izan txeken meatila, mehatzatik etaratakoa, meatila horlako erropatik etaratakoa. Bueno, baina beatila hori zertarako erabiltzen zen, burua estaltzeko. Eta burua estaltzeko egiten zuten oso ari finakin. Oso ari finakin. Eta e, hori egin, burua estali, baina orduan gara artean, e, neskak, tontzeliak izan ez ezkero, bai monjak, bai e, eta bai ezkonduak edo ezkondu gabe umeak izan zutenak burua estaldi behar zuten. Bakarri neskak, ezkondu gabeko neskak, lontzeiak, eramata zituzten e, burua estaldi gabe. Eta hori estaltzeko behatila hori behatak eramata zuten, e, zonola baita estalki hori eramata zuten. Nun saltze zuten hori? Bueno, Espainia guztian, e, penizula guztian oso famatua ziren oso famatua ziren eta badakigu hemen mandoz e, jartzen zirela nolabait eh, mando bi aldetan e, eh, kutsa handi batzuk zurezko kutsa batzuk eta barruan behatila hoiek, metroak eta metroak saltze eramate zituzten alarola ba, eskatze zuten metroak edo neurrian moztu eta saldu zuten. Orduan <clears throat> hemengo merkataria bai, ez Medina del Campo, Valladolid, Madridera eta beste tokit ba, batzuetara eramate zuten, baino zeinek egindako arropak, emakumeak egindako arropak eraman eraman han mandoetan berriz ere gizona sartzen da hor merkatarien. Baina inguruko merkatari bezala emakumeak. Eta orduan, eh, kanpora eramate zuten merkatariekin emakumea zuten tratua, esanaz, bueno, hainbeste ordainduko dizut, eta emakume ez, ez hau oso pieza ona da, eta orduan gehiago eskatuko dizut. Eta e, merkatariek ibiltzen ziren emakume, oza, lioa lantzen zuten emakumeen atzetik. Atzetik, erabiltzen ziren, e, jakiten zutenean, oso pieza oso fina egiten ari denak e, eh, asin ziren eskaintzen, aurretik eskaintzen, diru aurreratzen esan, bueno, pieza hori nire izatzen bai dazu, hainbeste ordein dizut. izut. Eta beste gezat, ez, honek gehiago balio du eta nik gehiago eskatuko izut horrenako. Ah, eta ez dakit, eh, eta beraz, Espainia osoan, eta, bueno, ni Amerikarekin tematzen dago, <laughs> igual, ez da? Bueno, ez da, ez dokumento asko agertzen gauz bategatik. E, Ameriketara ematen ze ez ere burnia. Eta burniakin batera batzutan agertzen da, baina agertzen da zumaian adibidez eta beste olako portu batzutan, personalki batur partikularki marinel batzuk eramata zuten arropak. Eta arropak liuzkoak, emakumeak egindakoak, ba, negozio, ba, ez zuten gauz haundirik eramango, baina behar bada han oso harreman ondia zutelako. Eta begira, dago e, pasadizo bat oso kuriosoa, han Mexikon egon zen, amasei garremendean, obispo famatua, Juan de Zumarraga. Arek sartu zuen lehenbiziko imprenta Ameriketan. Juan de Zumarraga, Francisco Tarra. Ta arek idazten dio, muntxaraz, hemen, durango ondoko e, eh, dorre etxe edo jaurigi baten eh, arrebari, eskantzen dio, mesedez, bialdu izkida zuhe, irumila kamisa, irumila kamisa, hemen oso oso harrera ona daukatelako eta ondo salduko direlako. Hiru milak kamisa bat behar ziren nolabait ia zorzio beratzi metro. Osea, kamisa handia ziren. Er, horrek esan nahi du, lehenbiziko, oso harrenan ona zeukatela, baina gero, izugarrizko kapazidadea zegoela, izugarrizko almena zegoela, durango inguruan bakarrik material hori sortzeko, material hori ekoizteko. Orduan, izugarrizko izugarrezko e, industria zen. Bai, hori da, galdera, nola, nola agertzen da, nola antolatuik ziren, ziren ez, ez dakit, bakoitza bere supazterrean lanin, ala, ja, enpresa buru emakumea eta fabrikak eta bat ziren. Emakumeak izango ziren bakoitza bere aldetik ikizuten, baino gero saldu bateri, merkatari bateri, Hori gizonezkoa. Gizonezkoa, bai, kanpora joan behar zirelako, edo itxasontzi joan behar zirelako, berak tratu umdiek, tratu txikiak emakun hemen inguruan ibiltzen zuten, baina gero, kanpora, eramateko hori. Baina, arritzekoa da, arritzekoa da, e, zerak, e, e horrek eta hemengo egoera oso ondo ezagutzen zuen, beraren merkateri antzeko familiko azelako, joan de zumarra gaurrek, esaten zu, bialduizkia zuen irumila, irumila, amarraldiz, bara, ia metrokoa, laro gita marra, zentimetroko lakoak, bialdu izkia zuen hemen oso ondo salduko delako, hemen gorropak oso harinak eta pixka eta eh, hautskorrak direlako, eta horiek oso famatua direlako. Orduan, pentsa, pentsa, zenbait jente ibiliko zen hemen emakumeak lanean hori. Eta klar, horrekin dator emakumeak arai hartan lortu zuen nolabait eh, ospa, ospea eta indarra. E, hor dago pasadizo bat oso kuriosoa eta asko agertzen da, linua lantzen zuen emakumeak e, askok ziren eskongabeak. Ezin zuten e, denolabai diruluik jaso, doteri jaso eskontzeko, eta orduan linura dedikatzen ziren. Baina linu kontuakin dirua egin zuten, diru egin zuten eta bere merkatari mundua sortzen zuten. Eta orduan, e, dokumentuak eitxerakoatan eta eskribauak etzekiten nola izendatu emakume horiek. Eta bakizu ze zen jarri zioten, mujeres libres. Hau da, emakume askeak. Ez askeak buruari nazirelako. Intelektualki edo. Ez, bai. Bai, bai, batez ere, batez ere gizonen mendean ez zeudelako. Autonomo zirelako. Autonomo zirelako, eta ordura arte orduko ekonomia zen gizonen eskuetan. Gizonak agintzen zuen dena, baina emakume horiek libre zirena, e, eh, linua eik ez salmentan dirua jartzen dutena, eta dirua eikin zutena, eta gero dirua eman ere bai, eman, hola baita, ba, mailegu bezala, ba, horiek ezakite nola ditu, eta oitura hartzen dute mujeres libres ditzeko. Hau da, eh, Andre horiek gizonaren mende ez zeudela. Hori ere, kuriosoa da, eta hori ere, emakumeen olabai protagonismoak adierazten duen gauzi bitxikeri bada. Agertu da, holestegit, eh, pertsonai bat, hortikan atera dena, emakume bat, ez? emakume baten izenik edo lako ez dakit. Zerako emakumea, lako... Ba, libre horietako, ez dakit. No, bai, izen asko agertzen dire lakoak, eh? Ba, ba, dokumentuan agertzen dire, eta aliburutan agertzen dire, e, izen agalakoa, mujeres, mujer libre. Mujer libre, ba, pixkat, hoxe. Eh, bere, bere kontura bizi um, eta batzuk ume egin. Batzuk ume egin, baina ez eskonduak. Eskondu gabeak. Orduan, ez Eliza, ez gizartea, ez ziren ez ziren ausartzen beren kontra jartzea. Zergatik ez, ba, beren abilidadea eta beren negozioerako kapazitatea ahalmena e, agertzen zutelako. Eta hori emako, garai hartako emakumeentzako oso importantea da. Gero ez da 19. mandeana, esaterako eh, euleak edo azkenean e, nolabait e, e, arropak egiteko makinaria daukatenak gizonak bihatzen dire. Baina behar bada emezzi, emerezzi mendean, gizonak berriz, berriz ere protagonismo hartzen dute, krisi denpora delako, eta emakumeak behar bada pixkat bastertzen zituelako. Ba, amasei amazepi garren mendean, gizonak kanpoan zeudenian, emakumeak protagonista. Dara. Bia kertzaharen artian lehen haiti eginik eh, bizkaia ekin, oa ikuan eh, gipuzkoa kertzahara nur izaten ahalda? Ebe, haiti eh, ez duk esmatu? Eh, Respetu handiz, eh, han niok eh, Benoa? Benito lertsundi, susen iz, ez da dena den mm, akerzar edo manitu handik ez dila mila, eh? bon badia ale, eh, gipuzkoan, mena bon. Benito berriki jaia jaialaian izan dena, eta, uh, voilà, kantaldi eskainidik, eta uare badik sasoinari lotu kantoe bat, mikrotikan perreten egin, duz ez egila, sobea, ehe, jola kazu ikegin. Voilà, denboran nien, en eh, indian bate interesatzen, eh, bon, zagutzen indian kantu ezo mai, mena, bon, voilà, gazte denboran, eh, voilà, ez ah. zean ene eh, dutia, eh, hori. Ah, Roka, bierra, ah. petarrak, eta ah. lehtsundi ez. Eh, ez sobea, bena, bon, eta gero eh, hasizazian berantago elkitzen uh, eh, itazoroit, eh, diska hortaik, bosa ere kambiatu zian. Amini bat apalo, bluzagoa, eta bai. hor, uh, arreta deitu zeitan, uh, eta egia, entzunez, biziki diska unak atzabaiten bai. tiat, kantatzeko manera ere aminibak kanbiatuk, eta zinez... Nola daitzen da kanadia hoi oso famatuik baita bai kantatzen dik eh, anglez ez badik, hain egita aminibat uh, eh, eh, kantatzen bezin Suzan eta omen, baina frantzez, ez... Um, Leonard Cohen, horako sekoloe bat bezala hartu dik, aminiot botza, bai. parola, tola. Kanadiak zean Leonard Cohen, eh? Eta duko, no? Ah, bon, bon, ezakitea, bai. yeah. enakean. Ni ezagutu diat uh, Charles, hein Charles Bois. Charles, Charles Roy, oui. Ouais. <laughs> Charles Bois, euh, Gilles Vigneault, Ouais. I'm going to the market, mon petit palaiso, eh, eh, biki hain zutean horik. Eta, odian, wala, biziki uh, gustatu zait, gehio, uh, lehenago kantoiak, bon, txatutzak, baina ez zuteatzen beste maite. Hoai musikalki, zamaiten dira, biziki undela, eta omen ere bere teknikalari ekin eta oso belagi fina dela, exigent ere, baina bon, enetako da izan, ale? Eta gainera badik, uh, kalitate bat, beste hanitxek ez ez diena futitzen duk irratietako formatuetaz. Hamar minutazko kantoiak barnein egin teitzak. Oe, eta bitxiki, alderantziz atzamaiten diat, ni eh, Ruperen uh, diskografian hoai, azken urte horietan alderantzizko atzamaiten diat. Bere kantoiak zinez geioz, geroz eta abo sartzen dira formatu urtan, kanto elaburak tutzak, iru mintu neta eta eh, galtzen diere niduriko ez dakit. Uh, Uh, oso formatatiak dira. Eh, eta simpliagoak, bon, bako txabere autoak, eta berdin ber aluke egun batez esplikatu, zendako eh, eta e, e, egia denez lehenik, e, berdin... Eh. Erruper, entzuten bali magitait, deik 0 bost berroita himetzu, hoita sortzi, hoita bedatzu, lautan hoita zazpia, eta berehun eta bedeatzu geren postia. Ados, eta galtatitika. Eta ordin, voilà, eta... Bon, erraiteko, geroz eta abu maiteniala uh, eh, Benete Olertsundi, bere diskografia ere, eta kantu ezin ezperlak badira, eta hoietan da ere, sasoiko kantuia, udazken koloretan, deitzen dena, eta zoro, eta diskartik hartuik, guai entzunen duguna. Esker mila. Esker Milan. zeharkatuz Ita zoroit ta iganauk Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz Ita zoroit ta iganauk Zuaitz biluziaren Zuaitz biluziaren gerizpean hor bondoa hor belaren hilobi hori zeta gorriz dena lokarturik dena lokarturik eskuratu ostoa xume bezain ede hain soia bereri jontzea zuaiz guztiaren bizkortasunez hain bete ama, non erortze honen duintasunak irikantatzera Aitzari Sonatza jok Joate askearen Oparotasunean Betiko Tasunaren Irrian Zizit tibuna dunkan denborak Bere baitan egositako Ametzetaz, isekaz Bai goan nere baitako ametzetaz Isekaz, baile Thank you. udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit taiganak hain soin lireri otzean hain xume adiorik gabeko partitzen Lapurdi mila seieun bederatzi elkarteak antolaturik. Mintzaldia, euskal idazleak eta gerlaundia, senperen, larreko gelan, urriaren sortzian, agatzeko zazkietan, izlariak, kepa altonaga eta eneko bidegain. Lehen partean, izlariek idatzietan oinarrituta ikerketek agertzen dituzten ikus moldeak eta ondorioak emanen dizkigute. Bigarren partean, aipamen berezi bat eginen zaie senpereko Matxini Dabola eta Sarako Michel Dargaitz bertsolariei. Eta ondotik, beren bertsoak kantatuko dira. Hirugarren partean, galde erantzunak. Lapurdi mila seieun bederatzi elkarteak antolaturik. Urriaren sortzitik amaikara, erri usta festivala. Larun batean ezperetan, gaita eguna igandean ahangoitzen mutxikoaren eguna, dena doainik. Egun bat soinulari eta dantzari euskal Herritik eta italiatik hienik. Ostiral eta larun batean lusoko argisuri gelan bilakaren lehen emanaldia. Sartzeak salgai elkar bendan, edo erri elkartean. Informazio gehiago ekeren webgunean edo erri soinu ustaritze Facebookean. Anima zaitez eta gozatu! Ima doka Martinez satorrak! Egunko atalhuntan Josu Martinez eka ipatuko daiku nula balsauriko espetxe hortan Euskal presuak benartien antolatzen hasi zien eta nula ihes egiteko lehen zurumuruak edatzen hasi itxi mandoka. Dirudien eta kideek hasieratik instituzionalizatu zuten haien egunerokotasuna. Denak elkarrekin, komuna antzeko batean bizizirenez eta kartzelako instalazioetatik libre samar ibil zitezkeenez, etzen sobera saia izan. Hala, beren artean disiplina zorrotza ezarri zuten. Goizean, gimnasia, dutxa, bi ordu bibliotekan eta bi ordu patioan. Gero, arratsaldean siesta eta ondoren, itzaldiak. Eta eguna bukatzeko kantu iraultzaileen saioa. Ah, eta larun bat eta igandetan kritika eta autokritika. Disiplina zaintzen zuen asanplada ere sortu zuten, dagari eta guzti. Itzaldien artean berriz, denetarikoak. Ekonomia politikotik abertzaletasunera, existenzialismotik pasatuz. Freud eta psikoanalizieri buruzko saio bat ere eman omen zuen Javier Lakuntza Iruñeko gaitero ezagunak ura ere preso baitzen basaurin. Ara sartu eta pentsatu nuen lehen gauza, nondik atera izan zen, esan zidan. Begiak batera eta bestera adierazkor mugitzen zituen John Txugutronek. Asieratik, nola ies egin pentsatzen duzu. Lehenik bisitetan ateratzea pentsatu genuen, gero apaiz presoak zeuden patiotik, teiatutik, mila gauza. Presarekin ziren gainera, izan ere, teo artek, hartek, eriotza zigorra bilduko zuela konbentziturik, lehen bai lehen atera nahi zuten handik. Azkenean ideia bat ukan zuten. Basauri, behelaino izugarria gartzen zuen gau batzuetan. Orduan, halako batean, telatura igo behar ginuen, eta handik, kalean furgonetarekin zain euskan lagunei, pitarekin lotutako pilota batzuk jaurti. Haiek trukean, altzairuzko kable bat telaraziko ziguten, bai erresistentzia, bai edadura aldez aurretik probatuta noski. Orduan, ongi tenkatu ostean, gure gerrikoetatik zintzilik, kaleraino irristatuko ginen kablean zehar. Lehenik hori bai, telatura ateratzeko, beren gamaretako barroteak zerratu behar zituzten. Hori kasik eginak inuen, esan zuen jontsuk, irribarre erdiz. Sukaldean sartu berria zen bere emaztea seinalatu zuen. Kartzelara beharrezkoa den guztia sartzeko, bagen euskan espezialistak pitei lot, pilotei lotzeko pita atun lata baten barnean jaso nuen nik bisita batean jontsuren emazteak hartu zuen orduan hitza. nik gogoan daukat nola prestatzen izkion gauzak bai egun batean adibidez platano baten barnean ongi zuritu, araiak endu barnean linterna bat eta pila sartu eta gero kolarekin berria berri berria bailitzan uste nuen baina azkenean plana etzen burutu. Preso sozial pare bat iesaldi saiakeran sartu zituzten funtzionarioekin zeuzkaten harremanak medio lagundu ahal izango zietelakoan. Eta bapatean, haietako bat, riaino izenekoa, libre gelditu zen. Handik egun batzutara poliziak berriz lanean harrapatu zuen kalean. Eta komisaldegian, politikoek teiatutik iesegina egin nahi zutela, kantatu zuen. Itxuraz polizietek ez zioten gehiegi sinetxi, baina hala ere plana izorratua zen. Urrengo egunetan katxeoak eduki zituzten kartzelan. Haietako batean, funtzionarioetako bat, borra, barrote guzietatik pasatzen hasi zen. Pianoa jotzea deitzen zioten horri. Eta zerratuak, ea zerratuak ziren ikusteko. Ez ziren ohartu, kasik hautsiak zirela, baina plana arriskutsu egia zen ordurako. Tentuz eta errespetuz, galdera luzatu nion jontxuri. Hala ere, etzinuten pentsatu, tirolina moduko batekin kartzelatik ateratzea, hausarkeria arriskutsu samarraz dela, besoak altxutu zituen. Atzera begiratuta bai, baina hogeta bat urte geneuzkan eta handik irtena egin nuen. Riaino basaurira sartu zerten berriz, eta etako gazteak, txibatazoa nola eskartu erabakitzen zuten bitartean, ies egiteko planak asmatuz jarrikitzen eta lokartzen ziren berriro. Halako batean, bideragarria izan zitekeen ideia bat bururatu zitzaien – zertan urentzen den astehuntako utsumandoka, eskerak Charles Bidegain, Jose Antonio Azpiazu eta Josu Martinezi ahatze gabe prefosta ekarpen baliuza egiten deikun gue lankide den laurentz izan untsa ondoko egun hoieta arte eta anartien izan ahalbezain zoriontzu, atxatxa!